علاه لقد فاز المتقون تحدثنا في الجمعه الماضيه عن الثلاثه الذين يحبهم الله عز وجل وتعرفنا على اعمالهم وصفاتهم فحديثنا اليوم عن الثلاثه الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى والعياذ بالله ndugu zangu katika iman katika ijumaa iliyopita tuliwatazama watu watatu ambao wanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala tukayaona matendo yao na kuzifahamu sifa zao na leo insha Allah tutatazama sifa au matendo ya watu wa aina tatu wanaochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na lengo la kukumbushana mambo haya ndugu zangu katika iman linahdhara min an nakuna min haula ili tuchukue tahadhari tusiwe katika watu wanaochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala lianna alfawza kulla alfawz fi naili mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala wa ridha mafanikio ya kweli na kufaulu ni pale mtu anapopata radhi na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman haula thalatha alladhina yubghidhuhum Allah tabaraka wa ta'ala ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه watu hawa watatu wanaochukiwa na Allah Mtume alayhi salatu wassalam amewataja katika hadithi iliyopokewa na Abu Dharr ambayo ni hadithi ile ile iliyokuwa ni maudhui ya hutuba ya Ijumaa iliyopita Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowataja watu watatu wanaopendwa na Allah kisha akasema wa thalathatun yubghidhuhumullahu azza wa jalla na watu wa aina tatu Allah tabaraka wa taala anawachukia akawataja watatu hawa ambao ndio maudhui ya hutuba yetu ya leo akasema ash-shaykhu zani wal faqiru al-mukhtal wal ghaniyyu dhalum watu hawa watatu Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia mtu wa kwanza ash-shaykhu zani mzee mzinifu wa pili alfaqiru almukhtal masikini alafu mwenye kibri na jeuri na mtu wa tatu katika watu wanaochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala alghaniyu dhalum tajiri Allah amemneemesha alafu anakuwa ni dhalim watu hawa watatu ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia na hawapendi fahdhar an takuna min haula chukua tahadhari usije ukawa katika makundi haya matatu kwa sababu ni makundi ya watu wanaochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman ashaykhu zani mtu wa kwanza katika watu wanachukiwa na Allah ni mzee mzinifu mtu ambaye asbaha kabiran fi sin ameishakuwa ni mtu mzima umri umekwenda dafi'u shahawati indahu dha'if hata sababu za matamanio kwake zimeshakuwa ni dhaifu tofauti na kijana lakini pamoja na hayo yaqau fi dhanbin min akbari dhunub anajikuta yuko katika madhambi yuko katika dhambi miongoni mwa madhambi makubwa dhambi ambayo ni moja katika madhambi saba yenye kuangamiza aliyoyataja mtume sallallahu alayhi wasallam lakini dhambi ambayo tawaada Allah subhanahu wa ta'ala bi ashaddi alhudud fi dunya ni dhambi ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiwekea adhabu iliyokuwa kali hapa duniani arrajmu bilhijarati ila al dhambi ambayo Allah ameainisha mwenyewe adhabu pale aliposema azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatin minhuma kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah lakini mtume sallallahu alayhi wasallama vile vile akaainisha adhabu miongoni mwa adhabu za huyu mwenye kufanya dhambi ambayo ni katika madhambi makubwa kwamba apigwe mawe mpaka kufa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ubaya wa kosa lenyewe na kuwataka watu wachukue ibra akasema waliyashhad adhabahuma taifun min taifatun min almu'minin adhabu hiyo ishuhudiwe iwe ala mar'a minan nas haitekelezwi hukumu hii na adhabu hii pembeni la watu washuhudie mbele ya hadhira ya watu lakini Allah subhanahu wa ta'ala bado akasisitiza akasema isikuchukueni huruma isikuchukueni huruma katika kutekeleza adhabu hii ndugu zangu katika iman dhambi hii wal billah صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذابه في القبر dhambi hii ya zinaa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa picha halisi ya adhabu yake ndani ya kaburi baada ya kufahamu adhabu zake katika uhai wa dunia lakini adhabu zake akhira katika mambo ambayo alionyeshwa mtume sallallahu alayhi wasallama katika safari yake ya Isra na Mi'raj anasimlia mtume sallallahu alayhi wasallama anasema famararna biqaumin fi makanin ala mithli tanur katika mambo ambayo Allah alinionyesha tuliona watu au tuliwapitia watu ala mithli fitanur wako katika tanuri la moto asema a'lahu dhayiqun wa asfaluhu wasi'un shimo lenyewe tanuru lenyewe a'lahu dhayiq upande wa juu ni finyu wa asfaluhu wasi' lakini upande wake chini ni pana kisha asema mtume sallallahu alayhi wasallama wa idha yaatihim lahabun min asfalihi mara nikatazama nikaona kuna mlipuko mkubwa sana wa moto unatokea upande wa chini asema fa idha atahum dhalika lahabu dhawdhaw pindi unapokuja ule mlipuko wa moto wale watu wanapiga makelele fakultu man haula nikamuuliza jibril ni akina nani hawa asema haula izunatu wazawani kaambia hii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 ta'ala wala yaktuluna an-nafsa allati harrama Allah na wala hawathubutu kuziua nafsi pasi na sababu nafsi ambazo Allah ameharamisha kuziua haiui nafsi na wala hawi ni sababu ya kuuawa nafsi iliyoharamishwa illa bilhaq isipokuwa nafsi zilizouawa kwa misingi ya haq kisha akasema Allah subhana katika sifa zao ibadur rahman wala yaznun wala hawaikaribii zina kisha Allah akataja adhabu zake waman yaf'al dhalik na yeyote mwenye kufanya moja katika hayo aliyokataza Allah subhana yalqa athaman atapata madhambi yudhaafu lahu aladhabu yawma alqiyama itafanywa ni maradufu adhabu yake siku ya kiyama wayakhludu fihi muhanan na watabaki katika moto wa jahannam muhanan hali ya kuwa ni wenye kudhalilika wal billah ikhwata aliman azina jarimatun kabira dhambi ya zinaa ni dhambi na ni kosa lilokuwa kubwa la shakka fi dhalika lakin fi haqi kabir a'zamu jurman katika hali ya kawaida ni kosa ambalo Allah amelikataza ni dhambi kwa yoyote lakini wallahi kwa mtu ambaye amepea katika umri ashakuwa amefikia umri wa utu uzima inakuwa ni a'zamu jurman ni madhambi makubwa zaidi kwa nini kwa sababu mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa fursa kampa ofa amekufikisha katika umri wa utu uzima umri wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala umri wa kutubia umri wa kulazimiana na msikiti umri wa kulazimiana na kitabu cha Allah subhana umri wa kulia na kutubia juu ya makosa yako lakini nafsi bado inatamani kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman lilasafi shadid wako wengi illa man rahim Allah tunafika katika umri huo lakini nafsi bado zinatamani maasi sio tu maasi bali madhambi katika madhambi yenye kuangamiza madhambi ambayo umezisikia sehemu za adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala anakupeleka mpaka umri wa 40 unafika hamsini au ma yukaribu dhalik umri huu ndugu zangu ni umri wa kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni umri wa kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala la'alla Allah an yarzuqaka husna al-khatima huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia mwisho uliokuwa mwema ukamaliza vizuri na tauba ndugu zangu kama alivyosema mtume sala sallama tajubu ma kana kablaha ni sababu ya kusamehewa madhambi yaliyotangulia Allah jalla wa ala anapofahamu kweli katika nafsi ya mtu akatubia tauba ya kweli fa inna Allah tabaraka wa taala yatubu alayhi kwani Allah subhanahu wa taala anatu anamkubalia tauba yake na anamsamehe ama mtu wa pili katika watu wanaochukiwa na Allah alfaqirul mukhtal maskini alafu ni mwenye kibri wengine utawasikia anasema mimi bwana ni maskini jeuri a'udhu billahi min dhalik maskini jeuri yani wewe unapojiita maskini jeuri elewa kwamba unasema mimi ni katika watu wanaochukiwa na Allah hii ndiyo tafsiri yake wewe mtu ambaye hauna chochote hauna sababu ya kujivuna wala kuringa wala kuwa na kibri lakini hii kibri ni katika sifa ambazo madhmuma mbaya zinachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala bali Allah tabaraka wa ta'ala kwa mujibu wa maneno ya mtume sala sallama la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr mtume anasema hatoingia peponi mtu yoyote ambaye ndani ya moyo wake pana chembe ndogo ya dharra katika kibri vipi wewe unasema mimi ni mwenye sifa ya kibri mimi ni jeuri mimi ni maskini alafu jeuri elewa ndugu yangu katika imani na utambue kwamba mtu yoyote utakayemuona ametoka katika haki munharifun anil haq mara nyingi sababu zake ni kibri hata ibilisu lain sababu ya kutoka katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ni kibri وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر kwa hiyo kibri sio katika sifa njema ambazo anatakiwa kusifika nazo Muislamu tumuombe Allah Jalla waala atuepushe na sifa hizi mbaya miongoni mwa sifa za watu wanaochukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala استغفروا ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أما الثالث من الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى mtu watatu katika wale watu ambao wanachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaniyyu dhalum tajiri alafu dhalim hii ni sifa miongoni mwa sifa mbaya za kusifika nazo muislam mu'min Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha amekutofautisha na wengi katika waja wake kakutosheleza lakini pamoja na hayo ikawa wewe ni mtu mwenye sifa ya kuwadhulumu waja wa Allah na wakati mwingine dhulma hii inakwenda mpaka kwa viumbe wa Allah ambao ni dhaifu pengine ni mtu umemwajiri unamdhulumu ayanan unafahamu kwamba unakula haki yake kwa sababu tu wewe hawezi kukufanya lolote na wako wengi ndugu zangu katika imani na tuchukue tahadhari kwa hawa viumbe wa Allah ambao ni dhaifu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wako chini ya mikono yetu unaweza ukawa na mfanyakazi wako wasaidizi wetu katika majumba yetu madada wa kazi kwa mfano wallahi ziko kadhia tunazisikia anaweza pengine dada wa watu amevunja chupa kwa bahati mbaya pengine kateleza anaambiwa chupa hii mwezi huu hauna mshahara sio tu kumkata mshahara na matusi juu lakini bahati mbaya ipo na wewe unakosea yako mengi unayafanya pengine katika kazi zako lau kungelikuwa na mtu yuko juu yako wa kukuwajibisha usingelipenda hatua uliyoichukua kwa ndugu yako huyu mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia haki za wanyonge anasema ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tabaraka wa ta'ala tahta aydikum fala tukallifuhum bima la yastati'un wa idha kallaftumuhum fa'inuhum anataja mtume sala sallama haki za watu ambao wako chini ya milki zetu ni ndugu zetu hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya wawe chini yetu akatuelekeza mtume anasema msiwakalifishe mambo ambayo hawana uwezo nayo basi inapotokea umemkalifisha msaidie na namna ya kumsaidia muongezee wakati mwingine unampa majukumu unajua kabisa majukumu haya yako nje ya majukumu yake muwezeshe msaidie huu ndio uislamu ndugu zangu katika imani hizi ndio akhlaq anatakiwa kujipamba nazo muislamu na sio dhulma anasema msemaji mmoja la tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran فالظلم ياتي عقباه بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم yakumbuke haya usithubutu kumdhulumu mtu pale unapokuwa na uwezo wa kufanya unavyotaka kwa sababu dhulma matokeo yake ni majuto kama ukujuta hapa utakwenda kujuta majuto makubwa mbele ya Allah subhana wakati wewe unapolala murtah kwa sababu Allah amekuneemesha kwa neema za Allah zikakupa kibri ukawadhulumu watu wakati wewe umelala usingizi tambua kwamba yule uliyemdhulumu hajalala yad'u alayka amesimama na kushtaki kwa Allah tabaraka wa taala wa ainullahi lamtanami na jicho la Allah subhanahu wa taala halilali ndugu yangu katika imani ewe ambaye Allah amekuruzuku mali au amekupa cheo na nafasi kumbuka kwamba neema ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakiwa kushukuriwa na sio kutumiwa katika kuwanyanyasa na kuumiza waja wa Allah subhana Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله